Один огрядний і низенький, другий високий і худий. Тут, мабуть, не все збігається, проте я назву їх у репортажах саме так. Страх, як люблю подібні прізвиська. Для молодих читачів це новина, а старим нагадує їхню молодість. Ви в журналістиці давно? Недавно, відповів Булат. Нерозлучна трійця. Британець Пітер, новозеландський кореспондент Сміт і африканець Лорд наздогнали їх і почали випереджати. Потім дали дорогу і посідали на сніг. Невже єдине, що пов'язує цих людей, майнуло Булатові, це вік? Усім трьом було по 30 років, і їх поєднувала спільна лижня. Та Булат подумав, що самого цього замало для міцного зв'язку мусило бути щось більше, чого він не знав. Ви в журналістиці давно? Ви про це вже питали, сказав Булат. Правильно, але ви не відповіли мені, чи це таємниця? Ні, просто довго розповідати. А ви давно? Давненько, більше як рік. Булат відмовчувався. Коли вірити на слово цьому мерсьє, то для нього рік величезний термін. А сам він і справді не дурив. Якщо не вважати трьох десятків статей на фольклорні теми, то він у пресі не працював. Друкувався та й годі, як друкується безліч подібних йому людей. А півроку тому українське відділення АПН раптом запропонувало йому цю подорож напишете серію репортажів про роботу різних антарктичних експедицій. 1959 року ряд держав уклали договір про співробітництво на шостому материку. А тепер ЮНЕСКО надсилає туди групу журналістів тримісячне турне. Ви згодні поїхати від України? Булат матрос наступного ж дня відповів згода. Хоча таємничий білий материк трохи й лякав його, бо матрос кілька років жив у тропічній Африці. Ви не боялися їхати сюди? спитав він француза. Сюди? Жак Антуан завагався. Мабуть, ні. Тоді в мені переважав батько. Але ця подорож виявилась аж ніяк не страшна. Я сказав би навіть навпаки парадне турне для філа марша. Він на цьому матиме неабиякий зиск, запевняю. Жак Амплан знову борсався між двох сил, і Булатові було незрозуміло, яка з них переважає в цю мить. А подорож і справді виявилась парадною. За всі три місяці антарктичного літа вони, по суті, так і не побачили того зловісного дна землі, про яке наслухалися стільки жахів. Хіба що вчора Антарктида трохи показала себе. А я сподівався чогось екзотичнішого, провадив Жак Антуан. Він став у праву колію, бо вітер трохи змінився, і вихлопна труба не чаділа вниз. Тепер знову могли бачити одне одного, хоч після цього доводилося раз по раз поправляти під капюшоном чуб. За 90 днів майже 30 станцій і на кожній станції неодмінний бенкет, один для зустрічі і один прощальний. А від станції до станції літаком. Хіба це Антарктида мсьє? Думаю, редакція не буде задоволена такою нудною серією репортажів. Не хвилюйтеся, сказав Булат. Ми з вами побували на головних станціях, відвідали всі антарктичні полюси і магнітний. Булат зумисно назвав першим саме його. Магнітний полюс відкрили французи, там і досі працювала група французьких фахівців, і полюс холоду, і полюс відносної неприступності в самому центрі цього материка, і нарешті південний полюс. Молодий француз весело засміявся і глянув назад. Мені здавалося, що на тому полюсі ми неодмінно побачимо земну вісь, невідпрацьований дитячий комплекс.